ako ših može da nam ponovi i malo više objasni hadis o neučenju ruke, to jeste da li se pod rukom podrazumijeva samo sebe liječenje učenjem ajeta i dova ili ima širije značenje, to jeste ustezanje uopšte liječenja od bolesti. Selam. Mi kažemo, alaikum salam, alaikum salam, alaikum salam, Hadis, eh, njegovo, njegovo značenje jeste da od onih koji će ući u džennet od 70.000 hiljada, Znači uzrok ulaska u džennet bez obračuna jeste čvrst oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači et tevakkul ala Allah. Šta znači to? Znači da čovjek ono što mu je Allah dozvolio od traženja lijeka putem ruke ostavi zbog jačine tevakkula i oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je taj tevakkul znači uzrokom da rob bude nagrađen tom počašću jer upravo da ne uzme uzrok kad može da ga uzme oslanajući se na Allaha subhanahu wa ta'ala a znači od uzroka da ne bude od onih koji će po svaku cijenu odlazeći od jednog do drugog znači da mu uči ruhju na takav način rob se znači izuzima iz ove skupine od 70.000 jer po svaku cijenu kao da traži i vidi da ga Allah izliječi putem nekoga drugoga dok odabran rob vjeruje i oslanja se na Allaha subhanahu wa ta'ala dovoljan nam je Allah subhanahu wa ta'ala tako da ne traži da Allah subhanahu wa ta'ala ga liči putem drugog